บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดจินเซชิชอปเตจินเซชิชอปเตพบหมอลาเมดิกลาเมดิกดิฉันมีนัดกับคุณหมออัมโอโปรแกรมาร์เรลาเมดิก Am o programare la medic. ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Am programare la ora 10 Am programare la ora 10. คุณชื่ออะไรคะ Cum vă numiți? Cum vă numiți? กรุณานั่งรอในห้อง Vă rog, luați loc în sala de așteptare. Vă rog, luați loc în sala de așteptare. คุณหมอกำลังเดินทางมา Medicul vine imediat. Medicul vine imediat. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Unde aveți asigurare? Unde aveți asigurare? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Cu ce vă pot ajuta? Cu ce vă pot ajuta? คุณมีอาการปวดไหมคะ Aveți dureri? Aveți dureri? เจ็บตรงไหนคะ Unde vă doare? Unde vă doare? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Am tot timpul dureri de spate. Am tot timpul dureri de spate. ำ ดิฉันปวดหัวบ่อย Am adesea dureri de cap. Am adesea dureri de cap. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Am câteodată dureri de burtă. Am câteodată dureri de burtă. ถอดเสื้อออกค่ะ Vă rog să vă dezbrăcați la bust. Vă rog să vă dezbrăcați la bust. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Întindeți-vă, vă rog, pe canapea. Întindeți-vă, vă rog, pe canapea. ความดันโลหิตปกติ Tensiunea este bună. Tensiunea este bună. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Vă fac o injecție. Vă fac o injecție. ดิฉันจะให้ยาคุณ Vă dau tablete. Vă dau tablete. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Vă prescriu o rețetă pentru farmacie. Vă prescriu o rețetă pentru farmacie.